All Moment rtl. Rtl Background am Gespréich. Mün, bal 4 Minutten op 12, Zäit fir de Background an do geet et haut ëm d'Aarbecht vun den Hëllefsorganisatiounen. Presentéiert gëtt Iech dee vum Fanny Kinsch. Jo, mir schwätzen iwwer verschidden Defien, déi sech fir d'Hëllefsorganisatioune stellen, no der Caritas-Affär, awer och wéinst engem internationale Kontext Gudde Mëtteg. Madame Fischer, Dir hat als Unicef am Summer relativ séier nom Bedruchsskandal bei der Caritas, wou jo siech Milliounen Euro geklaut goufe, kommunizéiert, fir Ären Donateuren ze erklären, wéi verschidde Kontrollmechanisme bei Iech oflafen. Firwat? Hat Dir d'Gefill deen Ament, datt d'Leit och Är Aarbecht géingen a Fro stellen? Jo, bon, et ass natierlech esou, datt wann esou eppes geschitt, da geschitt ganz schnell, datt een zesummen an een Dëppe gehäit gëtt. An dofir, mir wollten, mir, mir hunn ëmmer e ganze Volet och op eisem Internetsite, wou mer erklären, wéi, wéi mir schaffen intern an wéi eis Kontrolle funktionéieren. Mä mir haten eben do d'Gefill, datt mer dass et gutt wier, wa mer, wa mer do nach eng Kéier verstärkt giffen do ronderëm kommunikéieren. Eis, eis Aarbecht ass baséiert op d'Vertraue vun eisen Donateuren a mir mussen zu all Moment esou transparent wéi méiglech schaffen an eisen Donateure kënne Ried an Äntwert stoen, iwwert wéi mir hir Done verwalten. A mir huelen dofir d'Bonne gouvernance extrem seriö. Also mir hunn och do Déi nenne sech esouguer Principe de Mondorf. Dat sinn Principe de bonne gouvernance, déi eigentlech weltwäit vun der UNICEF applizéiert ginn an déi 2009 hei zu Mondorf am Fong geholl approuvéiert gi sinn a wou ganz vill eeben drasteet iwwer wien duerf wat ënnerschreiwen, wéi wéi wéi eng Prozedure muss een hunn, dass ee seng Finanze soll kontrolléiere loossen, awer och seng Prozeduren, dass een och intern Risikoanalyse mécht an esou weider fir sech selwer op de Leescht ze huelen. an dass een deem Ganzen och een ethesche Kader setzt, dass een eng Whistleblower Policy huet, dass een eng Charte d'éthique huet fir d'Membere vum Conseil an och e Code de conduite fir d'Personal an esou weider. A mir wollten dat alles nach eng Kéier eeben no baussen hin kommuniquéieren, fir dass dass d'Leit d'Konfienz behalen, déi se elo oder bis dohinner an eis haten. A mir hu ganz, ganz vill Privatspenderen hei zu Lëtzebuerg a wéi gesot, mir mussen zu all Moment kënne Ried an Äntwert stoen, iwwert wéi mer hir Sue verwalten. Hutt Dir dann en Ënnerscheed gemierkt bei den Donen? Den Direkter vun der Croix-Rouge, de Michel Simonis, deen huet bei eis op der Antenn gesot, si hätten iwwer de Summer en Abroch vun 80 Prozent gesi bei den Donen. Ass dat eppes, dat sech bei Iech och erëmspigelt oder wou sidd Dir do drun? Mir hunn am Summer eng ganz liicht Baisse gehat, mee do spillen och aner Facteure mat. Also dat kann och mol sinn an de Summervakanzen. Dat heescht, mir kënnen dat elo net dodrunner onbedéngt festmaachen, mee ech denken, do muss mer awer och nach méi laangfristeg kucken, well mir hunn natierlech schonn deen een oder aneren Appell gehat vun Donateuren oder och vun Net-Donateuren, fir ze froen och, wéi dat da bei eis wier. An et ass ganz sécher, datt, egal wéi ee Skandal datt et ass am soziale Secteur, am associative Secteur, datt dat ni hëllefräich ass fir keen. A wat déi laangfristeg Folgen elo dovunner sinn, muss mer ofwaarden. Elo fir de Moment kënne mer, wéi gesot, déi kleng Baisse, déi mer hate vun ongeféier 10 Prozent, kënne mer net unbedéngt dodrunner festmaachen, mä mir, Ech mengen net, dass, dass mer schonn de Kapp a Rou kënne leeën. Ech mengen, do, do muss mer, do muss mer ofwaarden, wéi, wéi et elo an Zukunft wäert, wäert weidergoen. Mme Weygand, Wéi gesitt Dir dat bei MSF? Hutt Der do en Ënnerschied gesi bei den Donen? Ech muss soen, wa mer, wa mer elo d'Donen dëse Summer iwwert d'Summerméint vergläichen mam, mam Joer virdrun, hu mer kee, kee weesentlechen Ënnerscheed festgestallt, mä effektiv et si och ganz vill vill Leit, déi Enn des Joers nach nach gréisser Spende maachen a mer fäerten natierlech e bësselchen nach fir fir dee Moment. Bon, ech muss awer och soen, mir hu ganz vill reegelméisseg an an an trei Spender a bei deenen hu mer op jidde Fall lo net net gemierkt, dass Datt elo solle vill zeréckgezunn hunn oder hire Ordre permanent annuléiert hunn oder esou. Dat heescht, vun deem Standpunkt aus si mer scho relativ roueg. Jo, den Dezember ass jo meescht, ass fir vill Organisatiounen dee Mount, wou am meeschte gespaant ass. Richard Graf, Bei der, beim Cercle vun ONGD'en, do si jo eng ganz Rei ONG'en, och méi kleng Associatiounen vertrueden. Wat hutt Der do esou vu Feedback kritt? Mir hunn net keen direkte Feedback kritt. Mir hunn effektiv elo decidéiert, eng Enquête ze maachen. Allerdéngs hu mer do vun Ufank u gesot, mir maachen déi Enquête op Enn Januar, Mëtt Februar hin, well mer deen Impakt iwwert d'Feierdeeg mussen natierlech kënne kucken. Well ech mengen effektiv, et gi vill Organisatiounen, déi schaffe mat, wéi grad erwähnt ginn ass, mat Ordre permanent. Do mierkt ee elo nach näischt, dass dann, wann een esou Appels de fonds spécifiques mécht, wou et dann eventuell de Retour net esou ass, wéi ee sech dat Dat erhofft, an do sinn natierlech iwwert de Summer relativ wéineg där Campagnen. Ech wëllt awer trotzdeem soen, datt mer mussen oppassen, wéi mer déi Saach och erklären, well mir wëssen nach ëmmer net genau, wat geschitt ass. An et ass jo net esou, datt d'Caritas eng Organisatioun gewiescht wär, déi net selwer och op esou Saachen immens opgepasst hätt. An do si jo Saache geschitt, wou mer mierken, datt och mat enger gewësser krimineller Energie Leit och getäuscht gi sinn, déi vläicht gemengt hunn, gutt ze maachen, an awer ënnert dem Stréch ass eppes erauskomm, wat natierlech eng rise Katastroph ass. Dofir, et ass elo schued, an et versteet Dir och, firwat déi Enquête net ze vill no bausse gedroe gëtt, well jo nach ëmmer gehofft gëtt, och en Deel vun de Suen ze recuperéieren. Mee et wär wierklech och wichteg, och fir déi aner Organisatiounen, Genau erauszefannen, well mir hu jo matkritt, datt mëttlerweil mat Intelligence artificielle, pardon, esou déi Methoden ëmmer méi méi raffinéiert ginn, och wat de Phishing an esou weider ugeet. Dofir ass et ganz wichteg, datt mer eis elo zesummen och e bëssen, iwwerleeë wéi mer, wéi mer och par rapport zu den Donateuren domadder ëmginn, mee et soll kee soen, e wär net, voilà, et kéint net bei him och passéieren, dat géif ech op alle Fall net soen, mee mir sinn natierlech elo extrem virgewarnt a mir passen natierlech duebel op wéi virdrun. Dat heescht, Dir gesitt schonn eng méi grouss Vulnerabilitéit, misst dann, géing et dann hëllefen, wann per Gesetz, dat ass jo déi Diskussioun, déi elo am Raum steet, wann per Gesetz géing nogebessert ginn, méi e strenge Kader gesat ginn, méi streng Krittäre? definéiert ginn, wourunner ee sech muss halen. Also wann ech elo kucken am Beräich vun den entwécklungspoliteschen Organisatiounen, do ass jo esou, datt déi, déi iwwert e gewësse Montant pro Joer vum Stat subsidiéiert ginn, an et si jo net nëmmen d'Done vun den Donateuren, déi betraff sinn, mee och natierlech d'Ënnerstëtzung vum Stat, déi gi jo souwisou schonn auditéiert iwwer en, duerch e Wirtschaftsprüfer. Agreéierte Wirtschaftsprüfer, déi hunn hir Methodologien, déi souwisou à la base relativ wäit ginn a och streng kontrolléieren, mee dat ass ëmmer erëm de Contrôle hannendrun. Hei ass jo eng Situatioun entstanen an der Organisatioun vum Alldag, wou een da muss elo effektiv iwwerleeën, ob déi Mesuren, déi mer bis elo haten, wierklech duerginn. dass se net, well engem dat nach net passéiert ass, datt een, datt een domadder ganz sécher ass. Dat heescht, mir iwwerpréiwen natierlech elo alleguerten déi, déi, déi Aart a Weis, wéi mer och Virementen no maachen an esou weider. Wat awer och wichteg ass ze soen, dat ass, datt an dësem Fall ass jo net eppes geschitt, datt, well dat war am Ufank vun der Berichterstattung, hätt ee kéinte mengen, et wäre bei den Transferten un d'Partner wäre Sue verschwonnen. Dat ass jo guer net de Fall. Hei si jo Suen, aus direkt aus der Kees souzeso vun der Caritas geholl ginn an op op friem Konten iwwerwise ginn, déi guer näischt mat der Aktivitéit ze dinn haten. An et ass do, wou, wou, mengen ech, den, de Punkt ass, wou een och muss kucke mat de Banken an och mam ganze mat der Finanzinspektioun hei zu Lëtzebuerg, wéi ee ka do Jalone setzen, ouni awer och d'Aarbecht vun den Organisatiounen ze vill anzeschränken, well wa mir ufänke musse bei all Virement 25 Dokumenter bäizebréngen, fir z'erklären, firwat de Virement ass, da bremse mer d'Aktivitéiten och. A grad am Beräich, grad an der Aktualitéit wësse mer jo, datt Nout um Mann an Nout un der Fra ass an déi kann net op sech waarde loossen. Jo, grad bei deene méi klengen Associatiounen, Muss een natierlech och kucken, datt déi nach schaffe kënnen. Déi nei Associatioun hut, déi jo de Gros vun den Aktivitéite vun der Caritas iwwerholl huet, déi huet de politesche Plädoyer net iwwerholl. Do goufe sech jo am Secteur awer zimlech Suerge gemaach, datt do eng kritesch Stëmm, déi sech fir schwaach Leit asetzt, verschwënnt. Elo huet d'Federatioun vun den Acteuren aus dem karitative Secteur, d'Fedas, zwar annoncéiert dës Woch, datt si wëlle gewësse Plädoyer assuréieren. Berouegt dat Iech? Sandra Fischer, bei der Unicef, Dir. trëtt jo och ëmmer relativ staark och an d'Ëffentlechkeet, fir sech anzesetzen. Wéi schätzt Dir dat elo an? Also dat ass schonn een Verloscht, dat muss e ganz kloer soen. D'Caritas huet iwwert all déi Joren eng ganz wichteg Aarbecht an deem Domän gemaach, um Niveau vum politesche Plädoyer, notamment och iwwert de Sozialalmanach, dee mir jo all kennen am Secteur. Mir hunn och lescht Joer zum Beispill am Kader zesummegeschafft, wou wou et ëm d'Thema Aarmut gaangen ass, notamment Aarmut, déi déi Kanner betrëfft hei hei am Land. An dat ass ee seriöe Problem. Dat heescht, et sinn natierlech schonn aner Organisatiounen, déi och iwwert déi Theme schwätzen. Mir hunn dee Volet iwwert déi lescht Joren bei eis immens ausgebaut, fir, Och well et leider deelweis néideg ass zu Lëtzebuerg, och wann vill Leit dat net giffe mengen, datt een iwwert sozial Problemer zu Lëtzebuerg misst schwätzen oder Kanneraarmut, mee et ass awer leider esou. Dat heescht, mir wäerte sécherlech weiderhi verstärkt op Themen hiweisen. Mir schaffen och mam Gouvernement zesummen zu verschidden Themen, notamment elo och eben d'Kanneraarmut, wou mer, mam Büro vum Premier och zesumme schaffe fir do eng Zousatzétude ze maachen, wéi een dat zu Lëtzebuerg besser an de Grëff kritt. Mir schwätzen awer vu bal 25 Prozent relativer Aarmut an dat heescht, datt dat si Famillen, déi mat manner wéi 6 Prozent vun dem Revenu médian mussen auskommen. An dat ass natierlech fir e räicht Land wéi Lëtzebuerg ass dat net, ass dat eigentlech net ze excuséieren, datt mer do sinn, wou mer sinn. An do si mer eebe wéi gesot elo de Moment am Gaang ze kucken, eng Zousatzétude ze maachen, fir ze kucken, wat, wou, wou kann een do nobesseren, fir, fir wierklech präzis Léisungsusätz ze hunn. Soll dat sinn eng gestaffelt Adaptatioun vum Kanner, Kannergeld? Logement kënnt natierlech och mat vir an deem Gespréich, ganz kloer. Besteierung vu monoparentale Famillen adaptéieren an esou weider an esou weider. An, jo, wéi gesot, dat, dat ass en Thema, wat eis immens um Häerz läit. Dat heescht, mir wäerte sécherlech do, do ganz, do och nach weider ausbauen, fir un deenen Themen ze schaffen. Mee muss een eebe kucken, wéi dat elo och weidergeet mat der Fedez an ob déi Leit, déi virdru bei der Caritas do waren, ob déi do ënnerkommen, ob déi op anere Plazen ënnerkommen. Wou se eng Stëmm hunn, déi hu gutt Aarbecht geleescht, muss ee elo kucken, wéi dat weidergeet. Mee mir wäerte sécherlech och un enger ganzer Rei Problemer dru bleiwen. Richard Graf, Wéi gesitt Dir dat? Jo, ech mengen, dass schonn. Zimlech, wéi soll ech soen, et deet wéi ze wëssen, datt esou eppes wéi de Sozialalmanach warscheinlech elo, zumindest an nächster Zukunft, net méi wäert erauskommen, well dat war einfach een Job, deen d'Caritas gemaach huet am Concert vun all deenen Organisatiounen, déi hei zu Lëtzebuerg an deem Beräich schaffen. An de Sozialalmanach huet sech jo net nëmme mat lëtzebuerger Problematike befaasst, mee och mat der ganzer Fro vun der Entwécklungspolitik an och Konsequenzen an de Länner vum globale Süden. An dat Instrument ass de Moment, wéi soll ech soen, a Fro gestallt. A wat d'FEDA elo iwwerhëlt, dat muss een dann elo am Detail kucken. Mee dat ass sécherlech deen Aspekt, haaptsächlech op Lëtzebuerg gemënnt. Ech ka mer virstellen, datt do och eng ganz gutt Aarbecht nach kann ëmmer weider gefouert ginn. Mee esou e bëssen déi Vernetzung och mam Nord-Süd-Gedanken an esou weider, déi ass elo d'Fro, Wien dat elo iwwerhëlt, do muss mer dann als Organisatiounen eis nei opstellen an iwwerleeë wéi mer do déi Aarbechtsregelung ënnert eis nees maachen. Et ass jo net esou, datt mir alleguerten am Silo nieftenee funktionéieren, mee et gëtt e bëssen esou eng Aart Aarbechtsdeelung dach ënnert den Organisatiounen. Dat anert ass mat dem, wat mech e bëssen offéiert huet, wéi déi Diskussioun iwwer wéi geet elo weider komm ass, do war op eemol nëmmen nach d'Fro fir déi Servicer oprechtzuerhalen, déi d'Caritas assuréiert huet am Beräich, wou mer kennen, Flüchtlingspolitik an esou weider. An déi, dat anert, déi Fro ass iwwerhaapt am Ufank guer net gestallt ginn. Déi ass am Fong eréischt ganz spéit gestallt ginn, wéi op eemol déi Leit sech och gemellt hunn, déi gesot hunn, hei do war e bësse méi wéi nëmmen Déngschtleeschtung. An dat huet, mengen ech, der politescher Diskussioun net gehollef, well jo awer et wichteg ass, datt déi, Dee Plädoyer ronderëm Aarmut, ronderëm Ongerechtegkeet, ronderëm Mënscherechter, datt deen och vu Lëtzebuerg aus ganz staark gefërdert gëtt. Dir hutt elo vun Déngschtleeschtung geschwat. Gëtt d'Aarbecht vun ONGen an där hei Affär e bëssen op eng Déngschtleeschtung reduzéiert, wat jo och zum Deel Saache sinn, déi, also dat, virun allem déi Saache sinn, déi zu honnert Prozent konventionéiert si vum Staat, Flüchtlingsheemer, Strukture fir Leit ouni Daach iwwert dem Kapp, ass dat eppes, wou elo ONGe just nach als Déngschtleeschter fonctionnéieren am Fong dann? Also ech mengen, et ass emol net de Problem, ob mat honnert Prozent finanzéiert ass oder net. Hannendru sinn awer ëmmer nach Leit och, déi Benevolat maachen, déi hannendru stinn, déi an de Bilanen net opdauchen, wat de finanzielle Volet ugeet. An natierlech ass et wichteg, datt déi Organisatiounen, déi eng Erfahrung hunn an engem Beräich, dann, an de Stat selwer an deene Beräicher net prett ass fir esou Saachen unzebidden, datt dann déi Organisatiounen dat en charge huelen. Mee dat ass awer net nëmmen dat. Dat ass, do ass ëmmer nach eng eppes wat doriwwer erausgeet. A wann dat net och mat ersat gëtt, dann hu mer am Fong, Partie verluer. An ech mengen, an déi Fro direkt hannendrun ass, Hätt d'Caritas och net kéinten an enger Aart a Weis weiderfueren, wou zumindest en Deel vun deene Saachen net einfach vun haut op muer verschwannen? Et si och Projeten am Süden, déi ganz, dat sou ganz Infrastrukturen am Süden, déi si jo vun haut op muer hu missen zougemaach ginn. War dat wierklech noutwendeg? Ass dat d'Endkonsequenz dovunner? Dat heescht, déi eenzeg, déi wierklech Opfer vun deem. Skandal sinn dann och nach grad déi, déi am schlëmmsten dru sinn. Jo, déi international Aktitéite si jo och net iwwerholl ginn. Wéi, wann do en Acteur fortfält, wéi léisst dat sech einfach ersetzen? Dat si jo zum Deel och Gebidder, an deenen Dir aktiv sidd. Wat huet dat fir en Impakt, wann do een Acteur op eemol verschwënnt? Ären. An zur fir nach eng Kéier op dat dat de soziale Plädoyer hei zu Lëtzebuerg zréckzekommen, bon dee Volet ass ass net iwwerholl ginn do. Do besteet nach e Vakuum, quitte dass och aner Organisatiounen, wéi gesot ginn ass, do aktiv sinn, sief dat d'Stëmm vun der Strooss oder de Ronnen Dësch oder Médecins du Monde oder CNDS. Mee bon, musse Wëssen, hei am Land gëtt et Honnerten, wann net Dausend Leit ouni Daach iwwerm Kapp, sans abri. Ok, et dat d'Couverture universelle sanitaire, déi ass elo plus ou moins assuréiert, awer och net esou einfach ze kréien. An och dee ganze Plädoyer fir würdeg Liewensbedingunge fir d'Refugiéen. Droit au travail fir Refugiéen, dee muss weider gemaach ginn. An effektiv dee Volet vu Sous-traitance quasi fir d'Regierung, deen ass elo vun der hut iwwerholl ginn. Mee dee soziale Plädoyer, do besteet nach e Vakuum, dee muss gefëllt ginn. Jo, majo, fir eng Kéier op dat Internationaalt ze schwätzen ze kommen, elo, also ech mengen, de Südsudan ass reegelméisseg genannt ginn am Kontext vun eben där Aarbecht vun der Caritas, déi elo net ka weidergefouert ginn. Richard Graf, wat huet dat fir en Impakt, wann do D'Caritas vun haut op muer net méi kann, also et geet jo net esou ganz vun haut op muer, mee voilà, relativ séier verschwannen. Jo, nee, ech mengen, do muss ee jo verstoen, also dat ass jo elo e ganz, also eng relativ grouse Projet, fir et emol esou ze soen, dat heescht, wou ganz vill Saachen aneneegräifen a wou och oft d'Zesummenaarbecht vun, mat aneren, mat internationalen Organisatiounen an esou weider culminéiert doduer, datt eng einfach eng Struktur geschaf gëtt, eng Struktur heescht an dësem Fall einfach eng eng Antenn do ënne wou Leit schaffen, déi derfir suergen, datt all déi Saache kënnen zesummefléissen. A wann déi déi verschwannen, da brécht am Fong alles mateneen zesummen, well déi déi Koordinatiounsaarbecht an esou weider, déi dann op eemol a relativ kuerzer Zäit muss ofgewéckelt ginn an an ofgewéckelt ass esou e schrecklecht Wuert déi dann einfach verschwënnt. An dofir ass et immens wichteg wann ee seet, also ech mengen d'Fro war jo am Raum, Sollt d'Lëtzebuerger Kooperatioun nach eng Kéier déi Moyene, déi se schonn eng Kéier quasi bezuelt hat, fir souzesoe mat Sue vum Steierzueler dann an deem Fall, nach eng Kéier sech engagéieren, fir dann, datt wéinstens esou e Projet net vun haut op muer an d'Bréch geet. Déi Diskussioun ass leider net bis zu Enn gefouert ginn, well et ass sécherlech net richteg datt einfach Suen nach eng Kéier bezuelt ginn. Dat ass an der Rei. Mee op där aner Säit, wann ech se net bezuelen, da brécht eppes zesummen. Wann, wann een eng Schoul a Brand stécht, da kann een natierlech soen, dat ass deem seng Schold. Mee da ass awer selbstverständlech, datt dann d'Gemeng oder de Staat déi Schoul nees frësch opriicht, och wa se se schonn eng Kéier bezuelt huet. Also do ass einfach eng Prioritéitestellung, déi mir net ganz Kloer ass, an ech hoffen, datt mer déi Diskussioun awer nach eng Kéier kënne féieren, wéi een an esou Situatiounen soll dann ëmgoen. Jo, also ech mengen, an deem Dossier Caritas, do sinn nach ganz vill Froen op. Et ass jo och elo eng speziell Chamberkommissioun, déi sech domat befaasst, sinn eng Partie Enquêten, déi lafen. Mee komme mer nach an dëser Emissioun och op déi international Aarbecht vun Ären Organisatiounen ze schwätzen. Dir sidd jo am Fall vun MSF an och vun Unicef an der Gazasträif notamment. Aktiv dës Woch huet d'israeelescht Parlament d'UNO-Hëllefswierk fir Flüchtlingen, d'UNRWA, verbueden, wat d'Aarbecht vun där Agence an der Gazasträif wäert onméiglech maachen. Israel reprochéiert do, Mataarbechter vun der UNRWA mat der Hamas zesummen ze schaffen. Mee wat heescht déi Decisioun fir d'Situatioun um Terrain, Sandra Fischer? Et ass eng ganz grav Decisioun. Also dat ass wierklech eppes, do huet och den UN-Generalsekretär natierlech en Statement dozou ginn an och gesot, datt dat ouni d'UNRWA wierklech quasi onméiglech gëtt. Si hunn 18.000 Leit ongeféier, déi aktiv do schaffen. an déi wierklech jo eng Aart Struktur do geschafen hunn, déi et erméiglecht, fir dass alleguerten déi aner eeben och hir Aarbecht kënne maachen. Dat heescht, wann, wann déi, wann dee Skelett, soen ech elo emol, ewechfält, wann déi Struktur do ewechfält, dann, da gëtt et ganz, ganz haart fir déi aner, déi, déi dann nach iwwereg bleiwen, fir weiderzeschaffen. Bon, Unicef huet direkt gesot, Mir, mir bleiwen do, egal wéi. muss ee lo kucken, inwiefern dass et dann méiglech ass, nach d'Hëllef un d'Leit ze kréien. Ech denken, wat elo wierklech dréngend néideg ass, dat ass, ausser dem Fait, dass d'UN am Dialog bleift mat Israel, fir iergendwéi ze versichen, dat do réckgängeg ze maachen oder no hannen ze verréckelen oder manner schlëmm dat ëmzesetzen, dass, dovunner ofgesinn, och mussen aner Staate ronderëm oder och hei aus Europa oder aus dem Rescht vun der Welt mussen do Pressioun ausüben op Israel, fir ze soen, hei dat do kënnt der net maachen, dat géif de sécheren Doud bedeite fir Dausende vu Leit an Dausende vu Kanner. Dat heescht, dat ass, dat ass komplett inakzeptabel an dat ass wierklech eng ganz, ganz grav Decisioun fir eise Secteur. Wéi garen d'Dokteren ouni Grenze si jo och an der Gazasträif, kënnt Der dat confirméieren, datt Är Aarbecht ouni UNRWA wäert relativ schwiereg ginn? Et ass effektiv esou, datt d'UNRWA, grousse Betrib, 18.000 Leit hu mer grad, traitéieren an der Gazasträif an déi déi och logistesch staark dru sinn. Dat ass déi UNRWA, déi ass net elo geschaf ginn an deem heie Konflikt. Déi UNRWA, déi besteet zënter 75 Joer, dat heescht quasi esou laang wéi den israelesche Staat an deeër hir Berechtegung elo a Fro ze stellen, dat ass e politesche Schachzuch, dat ass fir eng Populatioun vun Educatioun an Soins de santé ze privéieren. Sous prétexte, dass do néng Leit op 18.000 sollen oder vläit an där Katastroph vum siwenten Oktober implizéiert gewiescht sinn. Mee néng vun 18.000, dat ass sécher manner wéi wéi et Proportioun an der palästinensescher Populatioun hat. Dat heescht, dat ass, fir mech ass dat e politesche Pretext, fir do eng Populatioun vu Soinen an Educatioun ze privéieren an fir inconfortabel Observateuren lasszeginn. Also dat schéngt mir politesch onacceptabel, do eng UN-Agence wëllen ze kriminaliséieren an als terroristesch Organisatioun. ofzestempelen. Sandra Fischer, Den Toun vun Israel géigeniwwer der UNO war jo an de leschte Méint ëmmer erëm méi schaarf. D'UNO Friddenstruppen am Libanon, déi goufen eegenen Aussoen no dëse Mount eng 30 Kéieren ugegraff. Si soen, do wier Israel fir zwee Drëttel, d'Hisbollah fir een Drëttel vun den Attacke responsabel. Huet dat en Impakt och op Är Aarbecht am Noen Oste respektiv maacht Dir Iech Suergen, datt Är Aarbecht kinnt a Fro gestallt ginn als UNO-Agence? Also déi ganz Hostilitéiten, déi ganz Attacken an am Gaza elo och, mir haten elo virun e puer Deeg nach een Videocall mat eise Leit, déi dohanne schaffen, et gëtt keng sécher Plaze méi. Eng Zäit laang waren et d'Schoulen, wou d'Leit sech dann zréckgezunn hunn a wou se da konnten ënnerdaach kommen, fir de Bombardementer ze entkommen. Et gëtt. Et gëtt näischt méi, wat helleg ass, fir et esou ze soen. Et ass einfach, d'Schoule ginn elo och bombardéiert, et ass egal. Dat heescht, déi ganz Hostilitéiten, déi ganz, déi ganz Bombardementer, dat, dat ass natierlech immens schwiereg, fir do, fir do dann d'Aarbecht ze maachen. Elo virdrun an den Noriichten war gesot ginn, datt, datt elo, D'WHO an Zesummenaarbecht mat der Unicef wäert haut Polio-Vaccinatiounen d'Campagne weiderféieren, well well se elo haut sech sech eens gi sinn, datt datt et dann eenegermoosse sécher soll sinn, fir dat dann ze maachen. Mee dat dat huet awer elo laang gedauert, fir déi heite Ronn kënnen unzefänken. Ech mengen, si si bei ungeféier 85 Prozent Couverture elo an deenen éischten Duerchgäng, mee elo dee leschten Duerchgang huet eeben nach gefeelt bei den Impfungen. A mir si elo frou, datt mer do haut, net méi spéit wéi haut, kënnen domadder ufänken an datt hoffentlech Israel sech wäert dodrunner halen, wat ofgemaach ass, an datt haut keng Bombardementer op deene Plazen, Ech mengen, et sinn iwwer 100 Plazen, wou d'Leit kënnen hikommen, fir hir Kanner impfen ze loossen, dass op deene Plazen, dass elo do Rou ass. Mee insgesamt, an net just a Gaza, mee eeben och am Libanon an och, mir hunn iwwert de Sudan elo virdru scho geschwat, do ass et datselwecht. Do ginn déi eenzel Fraktiounen sech och net eens iwwer wou wéi een Dag soll ee Waffestillstand sinn a wou een dann deen Dag iergendwou kann derduerch fueren, fir d'Saache bei d'Leit ze bréngen. Dat ass an all deenen Urgencen ass dat ee Riseproblem fir eis Aarbecht kënnen ze maachen an natierlech och fir déi aner Organisatiounen, mat deene mer um Terrain zesummeschaffen. Jo, mir wäerten elo nach méi am Detail dodrop ze schwätze kommen. Richard Graf, Dir als ASTM ënnerstëtzt jo och Projeten an de palästinensesche Gebidder, zwar vläicht elo net esou déi éischt néidegst Hëllef wéi elo déi aner zwou Organisatiounen, déi mer elo héieren hunn, mee fäert Dir och, do en Impakt ze mierken, wann dat UNO-Hëllefswierk fir d'Flüchtlinge, fir d'palästinensesch Flüchtlinge verbuede gëtt? Also éischtens, wéi elo grad gesot ginn ass, gëtt et déi Organisatioun schonn immens laang an déi huet einfach eng Rei Saache geleescht, och an och an der an der Westbank, déi einfach zum derzou bäigedroen hunn, datt d'Leit hiert Liewen eenegermoosse konnten organiséieren an enger Situatioun, déi och ouni de Krich schonn immens immens komplizéiert war. An do ass et ganz kloer, datt elo op eemol eis Partnerorganisatiounen och mussen nees eng Kéier mussen ufänken, esou Basisënnerstëtzung ze maachen, déi bis elo iwwert déi Organisatioun konnt gemaach ginn, wou awer elo ëmmer méi Moyenen och ofgezu gi sinn, well se och zum Deel anescht gebraucht gi sinn. Dofir ass et schonn esou, datt dat ass net nëmmen an der Krichsregioun, ech mengen, dat gëllt och fir d'Westbank, dat gëllt awer, datt einfach déi, déi dat Verschwannen, einfach déi Struktur ofzeschafen, Oun, dat, dat kann einfach, dat geet einfach emol guer net. Ech mengen, dat ass einfach, an dat ass natierlech elo wichteg erauszefannen, wat an deenen dräi Méint geschitt, bis dat effektiv gëtt. An ech mengen net, datt iergendeppes anescht bis dohinner kann, kann, kann opgebaut ginn. Ech wollt awer kuerz och nach zum, zum, zu aner Situatiounen, zum Beispill am Libanon. Mir hunn zwar elo keng Partner méi am Libanon, mee mir hunn awer e laangjärege Partner, dee mer, wou mer nach bis viru Virjoer mat dem geschafft hunn, déi eis och elo Réckmeldung ginn, wou dann elo déi Struktur, déi nach net zerstéiert ginn ass, einfach dozou genotzt gi fir Flüchtlingen opzehuelen oder fir Servicer unzebidden, well ronderëm déi normal Saachen zerstéiert ginn. Dat heescht, den Tissu vun den entwécklungspoliteschen Organisatiounen do ënnen ass de Moment am gaangen en Job ze maachen, deen net onbedéngt hiren ass, mee ouni deen, vun dem Verbuet vun der UNRWA, dem Hëllefswierk fir palästinensesch Flüchtlingen, a virun allem op d'humanitär Versuergung an der Gazasträif. Mee d'humanitär Versuergung an der Gazasträif ass jo schonn extrem limitéiert, wéi gare dären Direkter Thomas Kofmann sot gëschter Owend bei eis op der Tëlee. Déi humanitär Hëllef, déi aktuell ukënnt, wier eng Drëps op de waarme Steen. Kënnt Dir eis beschreiwen, wéi Är Aarbecht do am Moment iwwerhaat ausgesäit vun Dokteren ouni Grenzen? Et sinn e puer Punkten. Dat eent, dat sinn déi d'Ugrëffer op d'Spideeler an op d'Structures de santé am Allgemengen. Do gëtt jo an all deene Konflikter kee Respekt méi derfir geholl. Leng a Gaza waren op d'mannst 26 Ugrëffer op Strukture wou MSF aktiv ass. Do sinn och Honnerte vu Soignanten, déi d'Liewen op der Aarbecht gelooss hunn, dovun der Länge 8, déi fir MSF geschafft hunn. Dat ass och de Fall an der Ukrain, dat ass och de Fall am Südsudan. Bon, dat ass dann ee Punkt. Deen aneren ass, dass ouni Moie kënn een net schaffen a wa keen Elektresch an de Spideeler ass, da kann een net opréieren. A wann d'Convoie mat de Medikamenter a mat de Liewensmëttel net ukommen, da kann een d'Leit och net soignéieren. An et ass en totalen Mépris vum Droit humanitaire international, wou jo ganz, ganz kloer ass, dass kloer gesot ass, dass een en Ënnerscheed muss maachen tëschent, militäresch Géigner an Zivilpopulatiounen, an dass ee Honger net kann als Moyen de guerre agesat ginn, an dass onnéideg Leide muss verhënnert ginn, dat heescht, wann een d'Leit vu Soins privéiert oder Leit vun Drénkwaasser an Iesse privéiert, dat si jo alles flagrant. Verstéiss géint déi Reglementatioun, a jo, an deem Kontext ass d'Aarbecht extrem schwéier. Leit kommen emol net bis an d'Structure de santé, déi puer, déi nach bestinn, déi nach net total um Buedem sinn a wou d'Personal nach schaffe kënnt. An da, wa se dohinner kommen, dann ass net garantéiert, dass se kënnen Soin kréien, well eben d'Material net do ass oder well et net méiglech ass, z'opréieren. Wéi eng Zorte vu Verletzungen a Krankheete gesitt Der dann do virun allem? Bon, natierlech vill Krichsverletzungen, mee dann och elo Malnutritioun natierlech ganz, ganz massiv, well dat ass jo vun Ufank vun der Kris scho quasi, wou d'Liewensmëttelconvoien net op d'Plaz kommen oder nëmme ganz, ganz geringfügig op d'Plaz kommen. An dann dat Beispill, wat. D'Mme Fischer virdru gesot huet vun de Polioimpfungen, et ass an esou engem jo awer relativ entwéckelten Territoire op eemol erëm wëll Polio opkënnt, dat ass, dat wier onvirstellbar gewiescht virun e puer Joer. Jo, e groussen Deel vun der Populatioun an der Gazasträif ass jo mannerjäreg. Wéi ass d'Situatioun vun de Kanner do op der Plaz, Mme Fischer? Dat ass natierlech eng schrecklech Situatioun, all Krichssituatioun betrëfft jiddereen, mee Kanner sinn ëmmer am meeschte betraff an och am vulnerabelsten, kierperlech an och mental, wa se op eemol hir Elteren net méi ronderëm sech hunn. Kanner si vill méi vulnerabel, dat heescht, dat ass, dat ass eng schrecklech Situatioun. Kanner sinn traumatiséiert. Elo, wéi gesot, virun e puer Deeg nach mat Kollegen um Terrain geschwat, wou, wou, wou d'Geschicht dann war vun engem Meedchen, wat dann och eng Krichsverletzung hat an, an wat huet missen, et, et wier, wann, wann dat hei an der Klinik geweecht wier, hätt et, wier et opréiert ginn an, an dat wier erëm an d'Rei gaangen. Mee si hunn leider missen d'Been amputéieren, well einfach keng aner Méiglechkeet do war. An dat sinn, dat si Geschichten, déi mer dann, dagdeeglech iwwer E-Mail an iwwer aner Kanäl geschéckt kréien, dat sinn, dat sinn einfach nëmmen Horrorgeschichten. Dat heescht, fir Kanner ass, ass, ass Krich, Krich ass ëmmer schlëmm, mee fir Kanner ass et nach dräimol méi schlëmm. An et ass einfach keng Normalitéit méi do. Kanner kënne jo forcément net an d'Schoul goen, et ass keen normalen Dagesoflaf. Dat mécht jo eppes mat engem. Dat hu mir jo An ech wëll dat elo guer net vergläichen, mee mir hunn och während Covid gesinn, dass wéi d'Kanner net an d'Schoul konnte goen, dass dat och eppes mat der mentaler Gesondheet vun de Kanner hei bei eis gemaach huet. Dat heescht, da kann ee sech jo nëmme virstellen, wéi datt dat ass, wann een net an d'Schoul ka goen, well well d'Schoul an de Koup bombardéiert ginn ass an an et gëtt einfach keng Normalitéit méi. An dat dat huet och laangfristeg een Impakt. op d'Entwécklung vum Gehier, notamment vu klenge Kanner. Dat heescht, déi wäerte liewenslaang Sequellen doduerjer hunn, wa se de Krich iwwerliewen. An dofir, dat ass d'Unicef an och alleguerten déi aner Organisatiounen plädéieren ëmmer erëm fir ee Waffenstillstand a fir Fridden a fir ze kucken, datt déi verschidde Parteien do iergendwéi mateneen eens ginn. Mee et ass Et ass eng wierklech ganz, ganz grav Situatioun de Moment am Gaza a mir versichen ze hëllefen. Mir, mir kréien och deelweis Hëllef dohinner, mee et ass ni genuch, ne. Och wann ee elo kuckt mat de Fongen, do muss ee leider och soen, dass bei Urgencë wéi an der Ukrain, an dat ass gutt, dass mer do esou vill Fonge konnte sammelen, ne, mee do, do, do hu mer u sech, wa mer elo dëst Joer kucken, hu mer bal 100 Prozent vun de Fonge gesammelt, déi mer dohanne wäerte brauchen dëst Joer, bis zum Schluss vum Joer. Wa mer awer elo Plaze wéi Sudan oder Gaza kucken oder de Libanon, do sinn net mol d'Hallschent vun de Fongen, déi mer eigentlech bräichte fir ze funktionéieren, déi mer de Moment kréien. An dat ass natierlech, well d'Leit och resignéieren, well se net wëssen, wat kann een dann do an esou enger Situatioun nach maachen. An eis Äntwert wier natierlech dodrobber ëmmer, Näischt maache wäert sécherlech ni hëllefen. An dofir hu mer guer keng aner Wiel. An ech denken och fir déi Leit, déi fir eis dohanne schaffen an déi wierklech e ganz schwéieren Asaz do hunn, ass et och e positiivt Zeeche wa mir vun hei aus kënnen ënnerstëtzen. Och fir si ass dat e moraleschen Appui, dee se dono dohannen hunn. An och fir d'Leit, déi gehollef kréien, ass et, ass et wichtig ze gesinn, dass de Rescht vun der Welt se net vergiess huet. An, an voilà. Mee et ass, jo, et ass eng ganz, ganz schwierig Situatioun. Et solle jo elo e puer Patienten aus der Gazasträif an Europa evakuéiert gi fir Traitementer. Och dës Woch ass och bekannt ginn, dass Lëtzebuerg do Leit soll ophuelen. Ech weess net, ob Dir scho méi Detailer dozou hutt. Mee kënnt Der vläicht aschätzen, wat sech dovunner ze erwaarden ass, vu esou enger Aktioun? Esou Transferten, an do hu mir sécher an eise Spideeler och déi néideg Kompetenzen, mee bon, dat ass awer och nëmme plooschteren, nodeem d'Katastroph geschitt ass. Ech wollt vläicht nach eng Kéier op den Sudan zrëckkommen, well dat ass effektiv de Moment déi gréisste Crise humanitaire op der ganzer Welt am Fong geholl. Do si 14 Millioune Leit, déi deplacéiert sinn, de Gros am Land. An do sinn elo net nëmmen all déi Leit, déi vun Gewalt stierwen, mee do sinn elo, Déi grouss Famillen, déi ugefaangen hu schonn an déi sech sécher wäerten an den nächste Méint massiv verschlëmmeren, well déi konnten elo keng net ubauen an net ernten. An dat heescht, déi hunn elo fir déi Méint, déi kommen, sinn déi op Liewensmëttelhëllef ugewisen. An dat ass eppes, do gëtt relativ wéineg dervu geschwat an och deelweis dowéinst. Spenden d'Leit net, wëll sech der Ampleur vun deer doter Kris net bewosst si wëllen. Wie weess scho wou de Sudan op der Landkaart ass a wat do genau virgeet. Ass jo dann eng Kéier méi wäit fort fir d'Leit an dobäi, Dir sot, et ass eng ganz grouss humanitär Kris. Et ass och dës Woch nach e Rapport vun der UNO erauskomm, iwwer d'Situatioun vun de Mënscherechter am Sudan, wou drop higewise gëtt, datt vu béide Parteien, ee kann dovun ausgoen, datt sech net un d'Mënscherechter gehale gëtt, gëtt ënnert anerem vun engem erschreckenden Ausmooss vu sexueller Gewalt och géigeniwwer, also géigeniwwer Fraen, awer och géigeniwwer Kanner geschwat. Wéi, also wéi schafft Dir do an deem Kontext mat der Unicef zum Beispill, Sandra Fischer? Also dat, dass, dat sinn natierlech och déi Berichter, déi mir kruten, och vun, och vun de Kolleegen um Terrain, dass dat wierklech Ausmoossen huelt, déi, déi een esou net, net kannt huet an anere Konflikter. Also leider ass sexuell Gewalt ee Mëttel, wat oft agesat gëtt als, als, als Waff, als, jo. An dat, dat heiten ass awer elo eng Situatioun, déi och Kollege virun Uert soen, dat do kenne mer net esou, dat ass, dat ass schrecklech an och notamment, dat ass Vergewaltegung vu, vu, vu Jongen a Meedercher, wierklech am ganz jonken Alter stattfannen, wat natierlech heescht, dass déi Kanner op Liefzäite wäerten traumatiséiert sinn. A mir versichen ze hëllefen. Am Sudan ass et eng immens grouss Erausfuerderung, well keng Wafferou do ass, fir Saache bei d'Leit ze bréngen, an déi zwou Krichsparteie sech net eens sinn, wéi eng Stroossen ee wéini duerf befueren. fir Hëllef eranzekréien. Mir kréie lo Hëllef iwwert den Chat eran, mee et sinn, et ass natierlech och, wat erschwéierend dozou kënn, dass dass am August uerg Iwwerschwemmunge waren, déi natierlech och ee gudden Deel vun der Infrastruktur vum Land zerstéiert hunn. Dat heescht, och dat, et ass natierlech an éischter Linn schrecklech fir d'Leit, mee et ass och och ganz schwiereg fir d'Organisatioun dee Moment, fir fir aus deem Grond dann d'Hëllef dohinner ze kréien. Mir hunn ganz vill Fäll vu Cholera. Mir hunn dofir natierlech Vaccinen, oral Vaccinen géint Cholera, bal un déi zwou Milliounen geliwwert. Mee mir mussen se dann och nach un d'Leit kréien a mir mussen och an déi ganz entleeë Gebidder kommen a mir musse kucken, datt mer Waasserpurifikatiounstabletten ausdeele fir, well An et ass eng immens schwiereg Situatioun. Mir versichen och vun Duerf zu Duerf ze goen a Mediecampagnen ze maachen, fir d'Leit iwwer Cholera ze informéieren, do wou dat da geet. Mir musse kucken, datt d'Leit proppert Waasser hunn. Mir hunn dat och zesumme mat eise Partenairen säit, also zwëschent Januar an August, hunn iwwer 7 Millioune Kanner a Famillen Waasser, proppert Waasser kritt, mee dass dat geet net duer, well sou laang wéi d'Situatioun dauert, muss mussen all Dag Millioune vu Leit proppert Waasser hunn an eppes ze iessen hunn. A wéi virdru scho gesot ginn ass, et sinn et sinn un déi 14 Millioune Leit, déi déi op der Flucht sinn, mee awer och och genau esou vill Leit, déi déi näischt z'iessen hunn, déi a Campen sëtzen, och deelweis net a Campen sëtzen. an déi einfach wou näischt méi do ass, an dass mir hëllefen, mir sinn op der Plaz, mir kréien och Saachen bei d'Leit, mee et ass immens schwierig an et ass net oft genuch an et ass net insgesamt net genuch wat mer wat mer de Moment kënne leeschten an an dat deet wéi. Dat deet virun allem wéi och fir déi Leit vun eis, déi dohanne schaffen, well se gesinn, et geet net duer. Vigan, Dir hat virdrun ugeschwat, datt an deenen do Konflikter, also Sudan, och Ukrain, Gaza, datt Der vill Attacken op Spideeler gesitt, op humanitär Strukturen. Do ass jo d'Argument, wa mer elo eng Kéier kuerz d'Beispill vu Gaza huelen, ass jo heefeg, jo mee mir hu missen do intervenéieren, well do hu sech Terroristen opgehalen an deem Spidol zum Beispill. Ass dat. Eng Argumentatioun, déi Dir novollzéie kënnt? Dat ass op jidde Fall e gudde Pretext. An ech menge mir hunn an eiser Charte stoen, datt mir Accès aux victimes verlaangen, indépendamment vun hirer Relioun oder hirer politescher Orientatioun oder hirer Rass. A wann een an e Spidol oder e Centre de Santé kënnt, fir, fir sech soignéieren ze loosse wéinst, wéinst Verletzungen, ass et jo net eise Rôle ze froen, zu wéi enger Ethnie e gehéiert, wéi eng Hautfaarf datt en huet, wéi eng Relioun datt en huet, ob en elo en Zivilist ass, deen, deen do leider eng, eng Kugel mat ofkritt huet, oder ob en e Rebell oder en Terrorist oder en Zaldot vun der, vum Parti adverse ass. Also. Dat, ech mengen, dat si Grondprinzipen, d'Structure de santé ze respektéieren. An dat do, dat si Pretexter fir déi Grondprinzipien, déi jo awer am internationale Recht fest niddergeschriwwen sinn, fir déi net ze respektéieren. Dat ass eis Visioun op jiddwer Fall. Mme Richard Graf. Jo, an ech mengen, et muss ee jo och einfach nach d'Zuele kucken. Ech mengen, wann dat wouer wär, da misst jo d'Zuel vun de. D'Terroristen, déi ëmkomm si par rapport zu der Zuel vun den Zivillen an enger gewësser Relatioun stoungen, déi, déi hu mer net. Et ass ganz kloer, datt, datt, datt, datt dat, wat ee kann ënnerstellen, ass och eng Intimidatioun vun der Bevëlkerung. Et ass net nëmmen déi, dat, dat engt Argument. Wa, wat awer och wichteg ass ze erkennen, dat ass, datt jo emol net, mir gesinn ëmmer déi ganz schlëmm Biller oder déi ganz, evident Situatiounen, mee hannendrun passéieren och Saachen, déi ganz subtil stattfannen, och zum Beispill am Westjordanland, wou dann Leit, déi politesch aktiv sinn, awer net Hamas sinn, mee déi einfach d'Meenung oder d'Positioun vun de Leit vertrieden, geziilt d'Zilscheif ginn, wann dann nees militäresch Ugrëff sinn. An oder och och elo am Libanon hu mir Echo kritt, dat muss mer nach iwwerpréiwen, faktuell, mee wou dann Leit, déi déi bekannt waren, datt se sech am soziale Beräich aktiv waren an esou weider an op eemol déi éischt waren, déi déi ëmkomm sinn, ouni datt se iergendwéi och nëmmen en aggressiven Akt gemaach hätten. Also de Krich ass ëmmer eng ganz perfid Method, déi net ze akzeptéieren ass. A wann e bis eng Kéier ausgebrach ass, gesi mer jo, dann ass en Nëmme ze bremsen. An dofir ass jo och d'Aarbecht vun der Zivilgesellschaft an deene Regiounen ass jo och vill, a leider net ëmmer mat Erfolleg gekrönt, am Virfeld esou Saachen och ze vermeiden, oder wann d'Konflikter dann iergendwann eng Kéier nees sech e bësse berouegen, fir dann awer opzepassen, datt mer nees Strukturen opbauen, fir dat an Zukunft ze verhënnern. A wat elo geschitt a Palestina, ass jo, datt nees eng ganz Generatioun, Déi, déi dann d'Chance hunn z'iwwerliewen, déi jo ganz kloer an enger, an engem Bewosstsein opwuessen, wou se sech soen, Eigentlech soll ech net do sinn. Firwat, wat ass mäi Feeler? Firwat muss, sinn ech Opfer vun deem Krich? Wann déi Situatioun sou ëmmer méi prekär gëtt fir d'Organisatiounen, also fir d'Leit natierlech, mee och fir d'Organisatiounen op der Plaz, Dir hat virdrun a Gaza geschwat vun 8 Member vun MSF, déi gestuerf sinn zanter dem Ufank vum Krich, an deenen aneren Konfliktgebidder, Ukrain, Sudan, gesitt Der änlech Situatiounen vun Attacken op Spideeler an esou weider. Ass et méi schwéier iergendwann fir Iech als Organisatioune fir Leit ze fannen, déi wëllen dohinner goen, déi wëllen och nach déi Aarbecht maachen? Gëtt et och iergendwann e Punkt, wou Dir seet, okay, dat ass elo ze geféierlech, mir musse elo ophalen? Oder wéi gesäit dat aus? Just ganz, ganz kuerz. Soubal wéi wéi een Member vum vum Staff vu vun MSF iergendwou ëmkënnt, da gëtt da gëtt déi Missioun mol zougemaach fir eng gewëssen Zäit. Da gëtt sécher nach déi lokal Collaborateure gi weider ënnerstëtzt, mee dann da ginn d'Expatten do mol erausgezunn an. Jo, dat mécht d'Aarbecht definitiv vill méi, vill méi schwéier, well dann huet een och keen, keen Iwwerbléck méi an. Et geet jo emol, et geet jo net nëmmen ëm déi Leit vun hei, déi wëllen dohinner goen. Ech meng, mir schaffe jo och ganz vill mat lokale Leit, also Organisatiounen, engagéiert Leit. An dat Konzept vum Défenseur de droits ass de Moment eppes, wat, Bei eis ganz am Mëttelpunkt steet, also vun enger Rei vun Organisatiounen, datt mer einfach déi Leit och mussen encadréieren oder protegéieren, déi dohannen an där lokaler Situatioun awer versichen eppes opzebauen an dann oft ganz schnell déi éischt Zilscheif ginn, well jo dat awer da vläicht vun enger an deem Kontext dann net esou gutt gesi gëtt. An dat ass eppes wat sech iwwer déi lescht Joren extrem verschäerft huet. Also mir hunn ëmmer méi d'Situatiounen och gehat, datt Leit ëmkomm sinn oder datt Leit zumindest hu missen d'Land verloossen oder sech protegéieren, an dat mécht déi Aarbecht natierlech och net méi einfach. Mee de Fait, datt déi Organisatiounen an eng Zivilgesellschaft do ass, déi dann ëmmer nees versicht selwer op d'Féiss ze kommen, ass awer ganz wichteg. An dofir ass een Element ganz wichteg, datt d'Leit net elo hoffnungslos sinn, och hei par rapport zu Situatiounen, déi ganz grav schéngen, well all Euro, dee mer do kënnen hikréie fir Opbauaarbecht ze maachen oder Aide d'urgence ze maachen, ass gebraucht, ass ni ëmsoss. Wa mer elo méi wäit erauszoomen an elo net just déi Haaptkonfliktgebidder kucken, mee d'Aarbecht vun den humanitären Hëllefsorganisatiounen méi allgemeng, Gesitt Der do eng aner Stëmmung, wa mer soen, an deene Konfliktgebidder ass eng Verschäerfung? Erlieft een dat och op anere Plazen? Wéi gesitt Dir dat, Madame Fischer? Schwéier, dat ass elo schwéier ze soen. Also mir liewe jo säit e puer Joer wierklech an enger Multikrisen-Situatioun. Et schéngt sech alles ze verschäerfen an dat ass natierlech och extrem ustrengend fir déi Leit, déi, déi fir also alleguerten déi Organisatiounen um, um, um Terrain sinn. Huet dat eppes un der interner Stëmmung geännert elo? Ech géif net soen. Ech, ech, ech géif bal mengen, dass wann ech elo déi Echoen héiere vun de Kollegen um Terrain, datt se nach méi acharnéiert sinn, fir, fir, an, an bei eis ass et genau wéi, wéi bei aneren Organisatiounen, et si jo net just den internationalen Deel vun der UNICEF, mee mir hunn och ëmmer ganz vill Leit sur place, also op, vun der Plaz selwer, déi, déi, déi sech asetzen. Mir schaffe mat lokalen Organisatiounen an och do, Ech hunn bis elo keng Resignatioun gesinn. Ech hunn, ech hunn wuel gesinn, dass, dass d'Leit et natierlech immens ugegraff sinn vun, vun där ganzer Situatioun a vun där Gewalt an notamment elo och am Sudan oder am Gaza, wou, wou wierklech immens vill Gewalt géint d'Zivilbevölkerung ass. Ech hu keng Resignatioun bis elo gesinn an, an ech denken, dat ass gutt. Mir mussen eis och heiansdo zréckzéien, wann, wann ganz schlëmm ass. Am, am Sudan ass dat de Fall. Mir waren zu Khartum. Mir sinn elo de Moment Port-Sudan, mee mir versiche vun do aus ze operéieren. Mir si souwisou an de Länner ronderëm, dat heescht zum Beispill iwwer den Tchad oder esou, wou mer, wou mer da versichen ze hëllefen. Mee Resignatioun kann ech elo net soen, dass ech dat gesinn hätt bis elo. Mir waren och nach virun, e puer virun zwou Wochen um Terrain, bon dat war zwar an der Côte d'Ivoire, déi awer de Moment zum Beispill mat Flüchtlingen aus dem Burkina ze dinn hunn an an wou dann och extra Leit ageflu ginn vun eis, fir eeben op esou Plazen ze hëllefen, wann eeben do méi Hëllef gebraucht gëtt. Jo, keng Resignatioun, éischter Resolutioun fir, jo. fir, fir nach méi ze maachen, wann et iergendwéi geet, mee dofir brauche mer Fongen an dofir, wéi scho gesot ginn ass, all, all, all Fonge si wichteg a ginn dréngend gebraucht, well net hëllefen ass, ass ni eng Optioun. Richard Graf. Jo, ech, ech mengen, wat kloer ass, also ech géif net mengen, datt d'Résignatioun dat ass, wat de Moment virherrscht, mee et ass eng Erfrostellung vun eppes, wat, wat een, Déi international Solidaritéit, kennen, gëtt kee richtegen Term dofir, also dat, datt mir als räich Industrielänner eng Verpflichtung hunn um Terrain a bestëmmte Beräicher och matzehëllefen, a wann dann awer dat wat do geschitt op eemol, ëmmer méi schwéier gemaach gëtt. An dann d'Fro ass jo, Ass dat iwwerhaapt de richtege Wee? An da gëtt op eemol eppes a Fro gestallt, nämlech d'Instrument vun der Entwécklungshëllef, wat awer net de Problem ass, mee eng Léisung, déi awer vläicht net duergeet. Vläicht brauch een och nach aner Moyenen, aner Niveaue wou ee muss intervenéieren, fir esou Konflikter vu vir eran ze verhënneren. A mir wësse jo ganz kloer, datt hanner all Konflikt och ekonomesch Ursaache stinn an hanner all Ekonomesch Ursaach ass ëmmer de Problem vun der Ongläichheet, vun der Ongerechtegkeet an dann och vun de Mënscherechter, dee sech dann dohannert verstoppt. An wa mer do den Usaz eng Kéier fannen oder kënne méi grouss maachen, ech mengen, da kënne mer och e ganze Koup Konflikter vill manner schlëmm, kënne ganz, kënne vill manner schlëmm oflafen. Komme mer nach kuerz op e Punkt ze schwätzen, dee elo d'Zivilgesellschaft hei am Land betrëfft. Richard Graf, bei den Entwécklungs-ONGe gouf et jo uganks des Joers zimmlech vill Opreegung, well de Kooperatiounsministère decidéiert huet, d'Finanzéierung fir d'Sensibiliséierungsaarbecht an d'Educatioun ze iwwerschaffen. D'Associatiounen hu gefaart, datt se misste Leit entloossen. Dir krut elo am Oktober Detailer vum Minister Bettel iwwert déi nei Organisatioun, wou dann de Cercle, wou Dir Vizepresident sidd, wou den ONGe méi eng staark Roll soll kréien. Wat krut Der do elo konkret proposéiert? Dat ass elo e bësse wéineg Zäit, fir dat am Detail ze maachen, dofir vläicht a groussen Zich. D'Idee ass, oder déi Propos, déi komm ass, dat ass, datt déi ganz Sensibiliséierungsaarbecht, déi zu Lëtzebuerg vun den ONGe geleescht gëtt, wat jo eng 30, grosso modo 30 verschidden Organisatioune sinn, datt dat soll an ee grousse Projet, deen iwwert iwwer fënnef Joer mat engem Joer Virbereedung, also sechs Joer soll, doranner konzentréiert ginn. Dat ass elo eng Method, wou mir net wëssen, ob dat déi besser Method ass wéi bis elo war. Mee haaptsächlech muss ee elo emol kucken, wat heescht dat konkret, well déi Aarbecht, déi bis elo geleescht ginn ass, déi ass jo net am loftleere Raum geschitt. Et gëtt ëmmer gesot, mir géifen net genuch zesummeschaffen. Wann ech kucken, wann ech nëmmen an op iergenden Drëttweltfest an iergendenger Gemeng ginn oder op iergendeng e Basar international oder esou, wéi mir do awer alleguerten zesummen do sinn an och Kommunikatioun maachen, weess ech net ob ob dat wierklech elo déi Äntwert ass, an wat immens schued ass oder wat e bëssen wat elo eng schnell Äntwert och brauch, dat ass, datt elo eng Rei méi kleng Organisatiounen, haaptsächlech déi déi eben nëmme Joresprojeten am Beräich vun der Sensibiliséierung haten, datt déi am Fong fir fir d'nächst Joer quasi virum Näischt stinn. Do solle elo aner Mëttelen zur Verfügung gestallt ginn an dat, Dat wär schued, wa mer déi Leit, déi do, déi Ekippen, déi do geschafft hunn, och zesummegeschafft hunn, wéi wann datt déi elo keng Perspektiv méi hätten. An dat, wat mer bis elo als Modell kritt hunn, dat war am Fong just, dat war vill Modell, awer wéineg Contenu. A mir mussen elo de Contenu, mir sinn, mir sinn eng pluralistesch Struktur, mir si vill Organisatiounen, mir hu vill Usätz, wat awer net heescht, datt mer datt mer net Gemeinsamkeeten hätten, mee mir hunn all, mir si spezialiséiert op bestëmmte Regioune vun der Welt, op bestëmmten Thematiken, an heiansdo fannen, fannen déi Thematiken sech och gemeinsam erëm, an dat soll ënnerstëtzt ginn, an dat Instrument, wéi et bis elo war, war am Fong guer net ongëeegent dofir, dat kënnt an eng gewësse Richtung verstäerkt ginn, mee fir dat komplett. Op d'Säit ze setzen, duerch eppes z'ersetze wou haut nach kee weess wéi et soll funktionéieren, dat ass ëmmer eng geféierlech Approche. Wat mengt Dir dann, datt d'Zil ass vun där Ëmstrukturéierung do, wann Dir sot, et hat awer relativ gutt funktionéiert esou wéi Dir et gesot hutt? Ech menge wat, an ech verstinn do och d'Politik, datt gesot gëtt, jo mee Dir sidd esou vill ënnerwee rechts a lénks an et gesäit een net esou richteg am Ganze wat dat ass, datt een da seet, komm mir maachen eng Campagne oder Eng, eng, eng, een Element, wat méi, méi grouss erauskënnt, wou ee sech dann och eng Kéier weise kann an esou weider, dat kann ee jo wichteg fannen. Dat ass et awer an der Zäit och ëmmer scho ginn an ëmmer mat deem nämmlechte Resultat, datt dat oft eng, eng schéi grouss Geschicht war, een Dag oder eng Woch an duerno ass den Alldag awer nees erëmkomm an et ass een awer nees a seng kleng Strukturen zréckgaangen. Also komm mir maachen e Kompromiss, komm mir probéieren nach eng Kéier esou eppes opzebauen. Awer komm, mir loossen och dat, wat bis elo funktionéiert huet, an do kënnt den Aspekt Plädoyer och dra vir, dat ass nämlech ganz wichteg ze soen, an dem Beräich Sensibilisatioun gëtt och de Plädoyer vun enger Rei vun Organisatiounen, déi eng méi oder déi aner manner, bedriwwen, fir och déi Situatiounen, an deenen. an an entwécklungspolitesche Froen unzegoen, ze klären an déi Zesummenhäng, déi do sinn. A mir si jo an enger Welt vun de Polykrise, wéi dat dann och vun der Politik ëmmer esou schéi gesot gëtt, an d'Leit brauchen och Informatioun a Verstees. Also d'Leit sichen no Informatioun an no, déi wëlle verstoen, wat ass do lass, firwat si Saachen esou, wéi se de Moment sinn a firwat kann et net anescht goen. Domat wiere mer um Enn vun der Stonn ukomm. Merci Richard Graf, Sandra Fischer a Vic Arendt, datt Dir haut bei eis waart. Merci Iech dobaussen och fir d'Nolauschteren. D'nächst Woch ass d'CSV-Landwirtschaftsministesch Martine Hansen Invitée am Background beim Pit Everling. Schéine Weekend.